Алесь быў у вялізных ботах і палатняных портках, пафарбованых на чорна. Тамаш у сваёй рудой вопратцы на кажусе і босы. Калошы кортавых портак былі падвязаны. Зноў быў вечар, зноў было хмурна. Яны ўдвух сядзелі ў полі на мяжы утомленыя глядам балота і поля. Тамаш гаварыў: « Самае горшае, Дык гэта што каторую пору на боты ніяк не ўзбіцца. Проста ж надакучыла кожны месяц правячы іх, Няхай іх немачы зусім распорваюцца падлы. А гэты трасца яму хоняў швагер, подвёў. Я яшчэ пазаўчора занёс іх яму. Дзве латкі трэба паставіць, дык ён яшчэ і сягоння не зрабіў, а? Ой, трэба будзе на зіму як-небудзь агораць, ды галоўкі прыставіць. У халявы ў іх яшчэ добрыя, Халявы ж, я кажу, добрыя салдацкія. Ён прачысціў саломінаю папяроснік і гаварыў больш. Это каб на зіму валёнкі справіў. Раней дык я мог і вабы якіх ботах зімаваць. А гэта ўжо лета зімою чую, Не тое. Не то, што э, мне ногі карчанеюць, не, Але абы хоць чуць прабярэ холадам, Як проста нейкая ліха ёй слабасць нападае. Леташнюю зіму пад вясну я ў лесе прамок быў. Дык дома вечарам адразу ногі самлелі былі. У каленях пачало ламаць. Што ж, браця, гады! От я стараюся тут з табою, А наўрад, Господі, і я прычакаю ўбачыць усю гэтую фармальную перастройку, Я і Богу але отварушыся весялей жыць Унь той лох каб забараніць грузіць каровамі Дык там сенажаць буяла б А то чорт яго ведае што Праўда ці не? але з нашим народам нічого не зробіш. Няхай яны паправальваюцца скрозь зямлю гэтакія людзі. Чаму ты алесь не жэнішся? Можа, жанюся, На якое ліха ты чакаеш, Ты ўжо сказаць у розуме, прызвы адбыў, Ды які як чорту прызвы, но напаваяваў, можна сказаць у сваю ахвоту і гібееш так без жонкі. Вот яшчэ год яшчэ два. Дык жа ты тады да марцовых кавалераў дарасцеш. Колькі табе год? 27 Ну от бачыш, Цяпер жа табе заводзіць гаспадарку і жыць за пане мой. А что ты без бабы? Ты без бабы у хаце, Не гость, не гаспадар, Праўда ці не? Я гэта і сам ведаю. Мала ведаць, трэба дамагацца, раз ты чаго хочаш, На гэтым свет стаіць і стаять заўсёды будзе. Дык тут жа гэтакае дамаганне. Взяў ажаніўся і скончана дзела. <laughs> Жаніся! А то гады праходзяць. Маладыя гады пройдуць, тады не вернеш. І час такі пакуль што спакойны. Я вот думаю, каб быў я малодшым, Дык я тут бы цяперашнім светом. О Чорт ведае, чаго нарабіў бы. Я вот і цяпер думаю, трэба будзе зімою зрабіць алейню. Калі ўжо, як той казаў, ні сконт рады не будзе, Дык падгаварыць мужчын ды скласціся. Я про гэта уже думаў. А ты, браце, жаніся. Ты можа пакрыўдзіся, што я ў твае справы умешваюся, але я скажу. Я чалавек стары, маю практыку, Дык яно можа і можна мне гаварыць табе. Ты ўжо от другі год валаводзіся, з барановичваю гэтаю дзяўчынаю Дык я тебе скажу что даволі табе з ёю ўжо важдацца бяры ты яе замуж а то яна дзяўчына зграбная трохі вучаная ды глядзі каб ты яе з рук не выпусціў <laughs> А я табе дядька калі ўжо на тое пайшло таксама по шчыра скажу як старому чалавеку что я вясною ужо быў намерыўся браць яе але яна сама ўсё адцягвае а что не казаў я что что ты яе гатоў з рук выпусціць яна сама сабе а верыць ці не верыць. Што ж яна там трохі научылася ў горадзе, дык ёй цяпер здаецца, што свет гэта не света, яна гэта не яна. Яна і-за цябе згодна пайсці. І разам з тым некага іншага чакае от як. А цяпер камурнік гэты, у іх закватараваў. Мераць пачне праз тыдзень, а з'явіўся ўжо учора. За месяц ён работу скончыць, тады паедзе, Але ты глядзі, каб ён і за месяц гэтую дзяўчыну з розуму не звёў. Возьме ён яе ці не возьме, а стол руку збіць можам. Сёння днём стаялі яны пасярод двара і смяяліся, гледзячы адно на аднаго. Як ішоў я вуліцыю да цябе, дык бачыў, устрывожаным голасам алесь запытаў ён у барановіча, закватараваў, у барановича я тебе раджу як добра калі не хочаш страціць дзяўчыну дык адразу ж скажи альбо альбо альбо так альбо сяк Бяжы яе да сябе зараз жа, А яна сказаць дзяўчына добрая, няма што на яе казаць, абжывецца, абсталее, дык і гаспадыня будзе добрая. Яна і цяпер сталае, сталае, я не кажу, Дык от пара гэтую самую алейню. Што ты на гэта скажаш? Трэба падумаць, тут лішняй думаць няма чаго, толькі што грошай няма, і нідзе ты іх мусіць не выкалупіш. Чуў, які крык быў, Ка давялося на каморніка збіраць, які гвалт, Я ж кажу, што трэба падумать. Цяпер то ты зусім з іншае прычыны думаць не можаш. З якое ж? З-за дзяўчыны гэта я ўстрывожыўся. Як бо яна завецца? Ганна завецца слухай мае парады. Ты з бацькам яе гаварыў, Не, А сам ён ведае, Но хто яго ведае мучыць? Урэшце ліха яго бяры, як сабе хоча, За пасагам я не ганюся. Ну, ён і пасагу дасць. Няхай дасць, калі хоча, я возьму, Сёння ж вечарам пагавары з ёю. Хадзе, Ты выбачай, браце. Яны пайшлі уздоўж паўз мяжу. Тамаш сказаў: « У босыя ногі ржэйшча коляцца халера, Трасца яму ботаў не правіць, ну, Трымае трэці дзень. Алесь ішоў паперадзе і маўчаў. Шумелі заспакоена кусты пры дарозе. Вецер плыў і плыў, моцна пах ядловец на ялавіне. Ціха было і хмурна. Тамаш яшчэ сказаў: « У ногі холодна ліха яму. Алесь маўчаў: « То чаго ты, занудзеў раптам я не занудзеў что ж я не бачу я думаю про что ты думаешь про ўсё вот здаецца і ўсё добра робім нанова пераробліваем все як мае быць раптам з'явіцца нейкая прычына дык усё іншым можа здацца б ты гэта про бабу не то что про яе плюнь ей богу что ж ты за хлопец не можна так маладому хлопцу эх ты свет цяпер настаў люди пайшлі хлопец павінен быць казаком калі давядзецца каб і на кані то і под конём мог орудовать. Я всюды быў. Ну, ты глядзі весялей. Пыльнаю дарогаю падышлі яны да мястэчка. Тут было зацішней і цяплей. На вуліцы зморшчаныя лісці клёнаў сухо шараваліся под ветрам аб зямлюм.